Pierre Dager, zu presentatzen zira beraz Benedikt Luberia egunon? Egunon dineri, uh, dianeko intut sorti uh, urte lehen goko meraikin, eta deitu nau eta baietze randiot askainen ungi bizitzeko eta bizialteko. Nahi dugu askaineri erritiki bat ungi moldatu eta ungi bizi askain Zer uh, duzue pixka bat leporatzen, zer duzue uh, Jean-Louis Fournieren politikaren kontra? Ez eh, gauza sobera erratela, uh, ez kitu idei berak eta nahi dugu uh, kalmeki eta denak uh, ungi eman mainan eta berriz hasi uh, azkaindarrekin ungi bizitzeko. Ilustratzeko behar da, oaiko gaia, oaiko afera hori da, pixkat falta dena, sobera tematzen dela uzapeza, zer da zuen ikus moldea? Guen ikus moldea da... Uh, nola lujen jabekin berriz uh, eta gero pentsatzia nola egin kalmeki eta ikastolentzat eta uh, eskola publikoentzate uh, nola eginen du kalmeki uh, berriz lana, ona. Pierre Klozelek dio beste hiru zerrendak, edo zerrendak bozkatu zutela e, jabe horiek lujak entzeko. Beraz, Benedikt Luberriagak ere, eta zer diozu zuk hortaz? Zergatik eh, nahi duzu berri solastatu eta alde zizinezten eh, jaber lujak entzeko? Berri solastatuko ge, sobera eh, tinta izan da alde guzitan eta guai ez du nola den gaizkia eta ona eta berri behar denak ongi eman. Beraz, zuen proiektuetan, hor, eh, bigarren eh, itzuliakari, zertan da diferentzia eh, zergatik azkaindarek behar dute zuen alde bozkatu? Baute guen alde bozkatu, ezkidu ez uh, waikomeren ideia berak eta nahi dugu azkaine bizidagin azkaindarekin. Ez dugu nahi sobera jende izan alde guzitaik eta nahi dugu hemen ungi izan. Bez, egan nahi duzu, oaiko hau zapestak nahi duela sobera eraiki, sobera etxe egin? Ba, ala da pixkat. Eta zer, mm, falta dira bizitegi sozialak hemen? Ba dire falta gehiak, baina uh, ez dire uh, laborarieri kendu behar lujak, ba dire aski eh, ekeri kendu gabe eta etxe batzuak iteko sozialen partez. Hor, lujori hemen da zentruan, laborantxarako ere tipialitzateke, pixkat? Ba, tipia da, baina beti hori izatu da eta beti izatu die laborantzak bira-bira. Eta eh, Euskarari buruz, Eriko eh, Kontseiluan, eh, Euskara sustengatzeko baituzu ideiak? Ah, Benedekteri galdetu diogu, bilenguaia izateko, frantsesa eta eskuara, eta ungi haitu duguen uh, manamendua, eta inenduarek uh, uh, posilie duela eskuaraz eta frantzesa bi aldez izateko. Idatzietan edo hitza hartzeko ere? biletan, izarteko ere. Kontseiluetan norbeitek nahi badu Euskaraz hitzartu? Ba, izen dire Euskaraz eh, emateko errepusta. Eta Euskara konfritzen ez dutenek, ukaren dute itzulpen sistema bat edo? Ba, eh, pentsatzen du eh, edo telebista hemen dutau ikusteko no, zerraten dugun fr frantzesez edo Euskaraz, hola bi, bi lenguaz dire. Bukatzeko behar da zer mezu azkain, azkain darrei orain hor, zuena alde bozkatzeko ekainaren ogoita sortzean? Eh, behar diote deneri erran, eskus esku berriz behar dela bosa eman, eta pixkat gehiago etorri bosa ematiat Benedik Luberriagari. Zaten lehen itzulean abstentzioa azkarra izan zen? Ba, eritasunare hor zen, pandemiare hor zen, eta guai usteut gehiago etorriko diela, eta behar die uh, erran finki etortzeko. Pierdager, mil esker? Mil esker zuheri.